บุ๊กทูยี่สิบสามอุตตสามิอุตตสามิการเรียนภาษาต่างชาติอุตโเอเนบิสซาวลาอุตโเอเนบิสซาวลาคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ Sad istavlet espanuri? Sad istavlet espanuri? คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ Portugaliuri tsitsit? Portugaliuri tsitsit? ค่ะ และดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ Dich, ცოტა იტალიურსაც ვფლობ. Dich, და ცოტა ინგლისურსაც ვფლობ. დი შენ ქიდ ვა კუნ პუდ დაი დი მაკ. მე ვფიქრობ თქვენ ძალიან კარგად ლაპარაკობთ. მე ვფიქრობ თქვენ ძალიან კარგად ლაპარაკობთ. ფასა კონ ქანგ კრაი კან მაკ. ეს ენები საკმაოდ გავს ერთმანეთს. ეს ენები საკმაოდ ჰგავს ერთმანეთს. დი შან ქაუჯაი ფასა მან დაი დი. ისინი მე კარგად მესმის. ისინი მე კარგად მესმის. ტაი კან პუდ ლა კან ქიენ მან იაკ. მაგრამ ლაპარაკი და წერა ძნელია. მაგრამ ლაპარაკი და წერა ძნელია. ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมากเมจเจอร์กิเดวเบลเชตตมัสวูชเวบเมจเจอร์กิเดวเบลเชตตมัสวูชเวบทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะทุเชิดเลบะโอเวลทวิสเชมิสโซเรตทุเชิดเลบะโอเวลทวิสเชมิสโซเรต การออกเสียงของคุณดีมาก คุณจะเลี้ยงอาร์กิกามุตคมากักุตควิจาเลียงอาร์กิกามุตคมากักุตคุณมีสำเนียงนิดหน่อย คุณชดอาคเซนติกักุตควินโซาอักเซนติกักุตคนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน ნათელია სადაური ცხარდ ნათელია სადაური ცხარდ ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ რომელია თქვენი მშობლიური ენა რომელია თქვენი მშობლიური ენა คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ ენის კურსზე დადიხართ ენის კურსზე დადი ხართ? რომელი სახელმძღვანელოთი სარგებლობთ? რომელი სახელმძღვანელოთი სარგებლობთ? ახლა არ მახსოვს რა ქვია. ახლა არ მახსოვს რა ქვია. ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะซาทาอริอาร์มักเซนเดบะซาทาอริอาร์มักเซนเดบะดิฉันลืมไปแล้วค่ะดามาวิสกดาดามาวิสกดา